kapos at kababilya, mga kababayan. Um, yan nata sa pila ka oras pa yun sa midnight magbagong tuig so expect tao mga kasaba o kabibo uh, example mga fireworks o mga sounds mga turutot <clears throat> now I desire to make a message or uh, share some thoughts to my fellow countrymen uh, with the hope and intention na <clears throat> maka-contribute ta og dagko nga lakang dagko nga mga uh, realization dagko nga resolusyon kay not to condemn the desire sa kada usang dinay New Year's resolution. Pero sa ako nakita sa overall na to nga situation og sa kada usa sad nga sitwasyon, og imong i one by one og examine or survey ang atong mga citizens o mga families sa Philippines. Um, ambot ka asa ang iriha na taong nga tuog nagka-improve ta og kaysa atong nakita gud uh, there is much deterioration and degradation than uh, improvement or uh, growth maybe I'm too skeptic and negative tungod siguro po sa atong na, uh, na experience ng mga negative ron um, ako lang i-hope o panikamutan na na, na ako'y ma-mention o makita nga positive despite of the negative na ako pong i-mention o i-discuss. So akong tuyo karon sa atong discussion or may I call this uh, New Year's message from brother to brother from a countryman to my countrymen and then uh, hopefully this can this, this will be a big contributor to uh, alip frag in our resolution kay sa ako nagingon ang atong mga resolution kutob ra sa uh, desire wish mo nara dapat na na na confine or na na preso sa heart murag wala ko'y makita nga o ikasaway sa atong kasing-kasing nindot og desire nindot og mga pangandoy nga atong kasing-kasing ma-desire sa atong mga babayi, atong mga wife, atong mga mothers or desire sa atong mga amahan kanan nato mga bana mga amahan mga kabataan ang problema lang ngano og dili man ni nato ma ma-achieve o ma-fulfill for example ah kumo nato nga konklusyon o um, comment nga nindot ka jo ang spirit sa Christmas kanang giving nito boss na akay capacity and then ang willingness na apod grabe gabaha ang willingness sa uh, during Christmas time willingness to share willingness to give willingness to make others happy and willingness to be happy uh, there's nothing bad with that mutual happiness, mutual sharing. Ang nakalindot pagin sa Christmas season is kanang laging uh, ah, kanang gusto ka mo hataw og sobra o kanang mo surprise kanang you give more than you you receive nang gusto di ka malipay ang recipient nimo murag ako nakita ni nga this is a day or a season or a time nga lahi gyud sa tibok year pero mo lagi na nga mo lagi desire na to di ba we desire ko sana mo ni mahitabo sa tibok year sana dili na maundang ang Christmas sana sige na lang tag share kapap din meaning kapabol ka mo share natay savings or resources nga makasige og share ang problema good guys after Christmas jamo naman tay resources mag dili na gani kaigo sa atong kaugalingon og family na to di ako ikaistorya nga mga friends nga akong nakita yung kanila nga bisan mo sure sila og kasuko sa mga kasi pangayo bitaw nga mga bigas sa ilaw maluoy sila tulo wala na nila para gawa baka ipagawas kay gusto po nila nga makakaton siguro o maleksyon o maundang ng pagbiging sa mga bigas pero deep within naluoy na sila naluoy sila so maglisod ta og accuse sa sa mga kasing-kasing sa atong mga kagsuunan o sa atong kagulingon maglisod ang accuse nga ng tanga we are, we are bad people we have bad intention we have bad desires more on good desire jud kay kinsa gud dili gusto nga tanan malipay tanan tanan tanan malipayon tanan maka-afford tanan dili ka boss kagrabe lang po ni mo no di ka mangandoy o mungta man ka nga sa may mong gusto na isang mapabiling ka boss minsan nga gusto ko nga walay usama kapabiling ka boss gusto ko kada family na ay sudan matag kaon kada meal sakto nga sudan gusto ko kada anak mga anak sa every family ma-provide sila mga pinanglan gusto ko ang pamilya, kada pamilya. Di lang akong pamilya, kanang pamilya. Nana gyud nang ug imo yung interviewon ba, imo yung ipa pasultihon sila sa ilang ilaw nga inner nga desire sa ilang heart. Of course, uh, ah, magswabi or magkanunay og tukar ang ilang panganday pala sa ilang kaulang pamilya. So, huwag mo nang i interviewon sila bahin po silang desire sa uban may nga of course di, dili may gusto nga uh, ah, maglisod ang ulang pamilya kay mo marilit man nila ma-feel na feel naman nila ang kapait so di po sila gusto nga ubang family gutman kay na feel ko na nila ang kagutom Marilit na nila um, meaning nga uh, ma-equate nila nga loving self or experience self mapunay sa others makahibaw po sila nga mao po sa others so muna dili sila gusto nga ma ma-experience sa ubang family ang ilang nagian so that is the golden uh, nature or attitude sa every human being now uh, we appreciate that. We would like to thank God for uh, creating us to be like that. So ang ato na lang ani ngano mang dili na to matuman ang atong desire. Ang sa may nakaingon nga willing ta pero dili ta able. Ang sa may nakaingon nga Christmas ra man nga atong masaya o kanang able and willing ta pero the rest of the year na naaman galing ng willingness pero di ka able o dinhi ang dinhi ang uh, point dinhi ang main point hmm. ganun dili man ta able mo pa mo fulfill sa atong desire daghan atong mga resolusyon ko kutub sa resolusyon kay magpabilin nga unhappy atong atong marriages ang atong family atong relationship dili dili colorful ang worst pagid magka worsen ang problema ang pait pagid kung magka worsen magka worsen Ato gusto ka og ganang madagayaon og overflowing gud ang happiness ba? Eh ato na lang iisip nga time there times nga wala ta di ta kapabol pero at least in the mind and heart kanang madagayaon over overflowing overflowing ang atong um, joy usahaw na to nga able na ta able to be happy able to make others happy ya atong mga ubang resolutions na to matuman ma-achieve na to unsaon man unsa may atong buhaton unsa may changes or realization nga atong uh, i-experience atong mind ug heart unsa may mga kausaban ug mga problem nga ma masugdan to karong tuigang nga ah, more able na ta mo achieve sa atong sa, sa mga pangandoy sa atong kasikasin sa mga nindot nga mga pangandoy sa atong kasikasin <clears throat> able means dili lang sa kwarta kay ang relationship di man na yan nga um, tanang kwarta the way you handle the way you feel the way you you treat di man kwarta ka na na di ay sa skill capacity skill sa atong heart and mind so start ta diha start sa mind din sa heart din mind din uh, atong words the actions na to at pila atong financial capacity so asa so good I suggest nga arita ta sugod sa atong hidden nga seven powers kay wala gini i-mention o makamention manggaling ang atong mga pastor o mga minister o mga pari uh, wala lag accidental pero wala yun dili yun matawag na ito dimension nila na, na uh, on purpose or with the realization nga nakaanggo po sila sa maong power uh, ah, taga mo lang example uh, kanang patience power na siya kung mahibaw na to pero ang kuan lang sa tong mga teachers mga pari na nato ba um, mo encourage lang nga be patient ana pero tungod ana wala jud nato ma-appreciate ka jung nga kana jung ato jung practice on bitaw wala tong apply wala tong i-develop og ug power man og galing kana bang atong kadaghanon di ba kay ning tag power ang power is ma mo increase mo decrease mo fluctuate depende sa imong effort di ba sa may mga example power natin kwarta eh, kwarta power meaning capacity to do things with it ba so kwarta um, eh, fluctuate manaa mawa so ning hatag efforts in fact almost all of our efforts is towards acquiring more money so nga na ba so kanang other powers na to nga angay na to nga mahibawan ato sad nga gahinan og kwan pod taon panahon nga karon maka-acquire ta kay kada adlaw si kwarta naman siya tong gi paraghan or gi gukod sumo so, na nga deficient ta or alkansi ta sa uban so ako sang i mention ang pito ka powers chakra mitawag ani built in na to built in so meaning dili ta makaingon nga wala o unreal unreal na o abstract na or unreal dili built-in nga rin nato daghan kajong mga proofs o mga authoritative nga mga statements confirmation nga built-in ni nato so dili sa tamo mo gahin panahon ron pag probe kung built-in ba ari na ta ditso kay kinanalaing panahon kinanalagin yung kog lingkon nga personal nga pagtuon pag research para ma prove ninyo nga naa nga ako ani karon kay na prove naman ni nako or let's say wala naman ko doubt ako na lang idit suminsyon nga doon na tayo 7 powers itawag na chakra or chakrakter traits character traits muna yung mga chakrakter traits chakra chakra sa mga taga taga isti taga diri especially sa India Eastern tantris chakram ito agani eh. so power ha power so chakra or power number one is the power to love self munisip love power number two power to know the entire material or physical creation tuno may tanan tanan nga maprosesis ana o gusto kag mahibaw sa karakter sa um, fish nga ma mamigo nimong fish nga matawag mong fish nga munha nimo apil na pero di wa pa na pero naa nang klaseng kibaw ha nga muduon nimong fish o mga birds iniwan matawag nimo oh si mening wa pa ka wa pa na daghan pa tag wa mahibalo ibay na ning uh, physical ha, physical or material creation. Example, nawala na nato ang blessing nga maoy regular sa una kanang rains in due season nga wala need wala worry atong mga ninuno bahin og ulan nga mag-worry ba na sila nga inis aka mabot pa kang ulan o dili magdaduha dili siniguro gyud regular gyud ang ulan sa una dili gyud masipyat so na nga walay problema sa pagkaon mag-abot matud sa tong mga lolo akong mga lolo sa na istorya ang mga mga puhan isuraan ko nga mag-abot namin mga history pod ato mabasa mag-abot ang bagong ani ug daang ani meaning tungod sa maayong ulan maayong weather nya kabalo mo nga doon na tay ifik ani doon na tay connection kabalo mo nga kini ding hinungaw o nga sa atong mind of heart kung gentle ni siya minubutan ba compassionate ba humble make ana kung mao din na atong ihungaw ngadto collective daghan kayo kay pila ka million o billion tang mga tao mupundo na ngadto energy man na siya and mato sa scientist energy can never be can neither be created di ka ka-create nor destroyed Ginoo nagamaan na di ka create dili po ka destroy na na diha so mo transform lang siya transform or mo mo kaglaing form para ng electrical to mechanical ana example pamaloy na nga kanang atong energy sa atong mind ug heart di na mawa madto din na sa ibabaw sa kasi ning atmosphere uh, kanang mo create nag atong tawag lang nag at uh, kuan temperature no um, may common nga uh, term temperature or frequency man sa uban nakaron kung init ang ato nga combine nga gialis ngaw na to aya pag expect nga conducive na sa condensation o kanang gingon nila pud nga mating of the oxygen ang hydrogen mag mate no magtipo ba dili ka mate dili ka condensation process dili ka create og tubig or clouds kung ang mga tao nagbuga og alis nga or energy nga gikan sa kasuko kanang competitive nga attitude angry attitude selfish attitude a proud or arrogant attitude nga na lustful attitude kanang mga kuan ba kanang abusive or mga kanang dili bitaw related to peace and stillness bitaw gentleness so mao na so mani sa nabilong aning kaduhang power power to know the creation the nature of creation apil na ng nature sa kita ba na ta kita mga laki no oh, pamati mo mga laki kita wala ta kasabot kayo sa nature sa itong asawa mo lang ha throughout the years of marriage imbes magka happier magkasamot o kalipay o ka active ang ka close ang relationship ang resulta magkalagyo daghang mga hinalakit ang atong mga sawa, mga bitbiton nga na grudges hantog nga mamatay kamatay na lang nila o mamatay mamatay na tanan na gihambin nga kagool kasuko kay ubos grudge o sa kitawag nga to ang atong mga sawa tungod kay wala ta kasabot and then dili ta ka maumohandle mo mo mo meet sila needs uh, meaning wala ta sa creation sa Ginoo nga gitawag og babaye wala taka ka well, so meaning gikinahanglan ta aning klasiha nga kaning wisdom the power to know wisdom uh, material or physical wisdom the wisdom to know the creation although di gina purely yun material kay mingan ka og pag understand nimo sa atong sa atong wife sa iyang, sa heart emotional spiritual naman ang aspect so ma-involve po lang ka na spiritual pero ang spiritual nga wisdom di na sa power number 6 mabuta na ron so ato sang i-confine ron ang atong definition, wisdom to know and understand and how to effectively relate sa physical creation. Uh, ah, apil na lang uh, laws of gravity, ano, mga laws ba, physical laws. Okay, ano, mauna yung power to know the creation, number 2, or mauna yung material wisdom. Number 3 is will willpower power willpower kanang mawilling ka ba willing willing so og katong love observant of primero no power to love self which is apil ang pamilya na ang circle sa self what the self consider as its own so its own wife its own children its own family its own friends circle of friends so mao po na dili yung purely lagi gid self pero appeal ang appeal ang what is what belongs to the self so muna love of self pag mapunaan ni mo aring number 3 nga will or willing ang imong love is mahimong willing love so willing love for the self willing kay naman tang say willing atong definition definition sa willing is kanang sa atong heart na gusto no gusto interested dedicated atong heart pero kaning klase nga will dili lang kay heart lang willing mind pod willing words willing actions so covered tanan so nindot ni nga power kung ma ma matap ni nato or mapakusog kay ang atong what is in our heart ma put into action na to which is mo pinaka usan sa di ba di ba kay mingon ka pudog o lagi okay ang will pero ang willing love pero saan mo pudog sige lang willing love na wa jam mo effect walay action walay wa, wa kanon kay ko man sa willing So meaning kanang willing nga jud nga kining willing power sa number 3 kung doon tay sufficient amount ani mo guwa gyud makukitize ba ma dili lang kay ari ra sa words kutob or kutob sa desire sa heart o intention hasta po ang dirigid sa action problema lisod di ba diha bayaan daghang uh, pakyas na to mo na atong diskutan kay New Year's Day nga resolutions to daghang mga nindot nga mga resolution during New Year's Day or during any time of the year any day of the year nga natay mga mapagawas nga mga pangandoy ma-feel nga mga mga wishes pero win up lang og kutob diha So kining power of the will kinanglan ni nato oh, sino So na igo nato ang atong um, problema nga ngano man nga atong mga New Year's resolution sige lamang kabilin pabilin og resolution wa may kasumanan resolutions without fulfillment mao gid atong basic nga focus karon ngano man nga natay mga resolutions pero kutob ra sa wish and desire dili man nato ma-fulfill kay ma-fulfill pa arang kanindot di ba sa mag mo, magbaha atong mga desire mangguwa atong mga desire nga atong gipangtaguan mo maghimo ta og um, expansion sa itong mga desire from our own self, our own children, our our own family, our own friends, din expand to tibok libutan, di ba? Iba na ana sa mga prayer po ban, ang mga tao may, may mga tao ng nana na mo-pray sila nga i expand nila ang ilang kanindot kanilang mga tao na nga nahimo ng practice bitaw nila nga i-expand nila all encompassing nila ang ilang prayers which is wishes man na pareha man na og mayroon po na sa resolution desire ba wishes sa heart na gikan so karon is focus ta kung saon nga ang atong resolution mahimong uh, makita sa aksyon makita sa uh, ah, katumanan sa matuman up to action o, di lang kay one time action kundi ma from action pag yung deeds meaning deeds ka ng regular na agi ba di kaingan nga ah, sige akong resolution o pangandayron is na may pagkaon may atong man ra og sa kadlaw sa kasemana ra of the year nga wa kay worry na kay pagkaon how about the other weeks other months so nga to is dunay permanence So, diya sa level sa deeds na na, dili na kutob action. Proceed ka na sa deeds or practice or permanent reality. Para ba naging nga peace bitaw ni Christ? Nga si Christ nga before si Jesus Christ ming uh, biya nato no atong crucify siya nakisurya siya sa mga original na mga disciples diba ingon sila nga um, I wish you have peace or appearance ng joy ito siguro oh, nang mission nga I wish you have this peace uh, dili magputol-putol pareha sa kalibutan nga kanang interrupted by magdaghan na interrupted og mga kagu kagubot <coughs> troubles no mga worries interrupted by uh, troubles or is mas daghan noon na mas tugay noon <coughs> it's not my wish nga ngana nga Jesus so meaning gusto si Jesus nga kanang word ba nga lasting ba nga everlasting enduring or lasting and then everlasting mo na itong ipangadoy nga di magputol-putol yung atong peace na doon natin pison din ma interrupt na po sa kahasol sa atong gibati sa atong lawas na sakita ah, mga pains mo interrupt ma interrupted ma atong pison na may mga katol-katol di ba mga mga sakit gibati na to dasamain mga worry mga kahadlok mga kaguol kasuko um, sa magpisa na nawa lupad um, ah. So ang desire ni Jesus, yung prayer o yung pangandoy is makabaton ta um, permanent mo ni word na may permanent continuous constant lasting everlasting nga mga panalangin like peace, joy, harmony, everlasting harmony. Di kaya nga na-interrupted ang mga kagubot o mga gubot so um ba nanindot sa will nga ang power of will doon tayo enough ana aron ang atong mga gipangandoy nga mga nindot mo gula gyud ma-realize yun, ma-reality yun up to not just one day action or one day reality kundi lasting himong permanent atong health lasting permanent everlasting atong healing lasting permanent dili putol-putol dili interrupted okay so mao nay will ari na punta sa ikaupat nga power power to love God and neighbor imagine ka doon na ditay power kaya din nato to love God and neighbor niya lisod ba ang sa Ginoo kay to love God above all baya di ba dya yung just loving God na any degree or amount but above all doon na tayo kakayahan na pero for sure apel ko whether we admit it or not pero ang fact yun na to tananon karon and I'm sure nga wa ko masayop none of us naka-achieve anang gingon nga love God above all kay the fact gani gigugma nimo ang imong time imong desire to as imong asawa or to something else imong hilig ba imong bisyo ba or imong hobby or sa imong kagalingon makinta man na to sa mga thoughts na to every day every moment tutalo na tong thoughts every day sa apaingon atong desire atong feelings of love sa apaingon gamay ra signo ba di di kam wa jam I'm sorry to say bao na abaka ah, I need to know him or this person kung naagaling siya kay sa pagkakaroon ang akong comment no based on my observations and uh, interactions with people dyan muna to ang nakaabot sa label nga loving God above all above all si Banja with all your heart Jed with all your heart na with all your mind. With all your mind. Loving God above all, labaw sa tanan, labaw sa mga gihugma na ito pag-ayo, either self na to atong asawa o mga anak above all ha above everyone above all with all our heart kinatibukan sa kasing-kasing may sincero kaadyo with all our mind so atong soul atong kalag atong kaisipan so atong mga hunahuna uh, ah, tuara sa Ginoo or related sa Ginoo or in line sa atong gugma sa Ginoo and with all our might so atong body gididikit tanan ang atong lawas atong mga actions ang patuyuan ani atong gipangbuhat mo always or, or are all for God for our love for God so so sure ko og naa I hope nga makailako ko ng tawhana naagid siguro pero kang kanimutan na humble ang gubin sila wala ano nga dili na to ni ma dali makitan so dili gid siguro po sakto mo conclude dito nga jam mo pero jutay so ang nakalami lang ani kay kada usa na to kanang pagkuman sa Ginoo nga love God above all is love God above all and your neighbor as yourself mamra no gistuyo gisugo na niya kay ngano kay balo siya nga makahimo ta mo ni good news dia kay balo siya nga maka, makaya na to na di kay makamauta kundi mak, makabot na to ba maabot na to na kay gitagaan ni tag power niya man yung power number 4 chakra number 4 to love God and our neighbor to love God above all and our neighbor as ourselves kaning pag higugma sa neighbor di ba na basta-basta di na basta-basta oy kanang ma, ma kabot nimo ang gingon sa itong ginoo nga uh, equal imong love sa imong neighbor neighbor tanan tanan di lang tao tanan creation hasta humigas eh, tawa yun sa tamo o mga humigas ato lang tumban ato lang uklihon mag mag kanang manarap po ta atong ipasahon wipe out ang table and then mukuha lang yung taon ma, ma mga matay yung taon ng mga umigas di ba doy kayo so equal love din na nigugma dita nila as we love ourselves daghang daghang daghang daghang prop daghang area nga wala ta migugma sa atong neighbor as we love ourselves gani atong human neighbors no para nang muhatag lang ta nila og pagkaon kung sobra na di na tumurot nga atong na nga ihatag mayo pa nihatag ni kay sa malabay ni sa lawg o sa baboy ana lain kayo ba kanang mag malag tungod kay wahi ba wahi atong higugma o kanang yag uy nasa replitan o unsa pa kung uy hapit na mapanos at ihatag ta ni sumising gitaguan ang dugay kay dili ihatag gihatag lang kung hapit na mapanos kay nasa ref kita namin time nga mahapit na ma, madaot jud bisag ref gipugan pug pugong-pugungan gina nga di mahatag o di ma ah, tuslain o kana pong mahatag ta nga kilaw eh. ay hatag ni kay eh, na sobra ni hatag nga makabukubukog ng tao di snog ba or nilaw dili itupong atong gugma sa atong silingan ang, ang tupong nga na is pag dayong kaon na to sugo kaon takos kag unsay feeling nimo nga mo na saktong ginikanon hatod yung anak nga eh, dayay hatod sa sa ating ng kuya to speakers ba ang anak ba man nindot sad anyway uh, we have still we have still uh, chances tayo chances and time and opportunities to to improve malagi na nga magiskot aning gilimod nila o gi gi suppress nga impormasyon nga doon na tayo capability ani kay og di na to mahibawan nga doon tay power ani magpabilin jud nga di na to gamiton o di na to padaghanon ng, ng power sama sa kwarta nga aware man ta sa kwarta di man taman kamo tag mudagan tag kwarta so kung aware ta ning pawira kaning seven chakras at padaghanon para ma-fulfill na to ang kaning kaning isa ka need na to nga to love God above all and to love our neighbors as yourself Sabi nga naman, nga naman sin importante man nga mo love ta sa ginuog sa ating neighbor. ang tubagan ng diretso o kristyanos ta is mo nay tanawon sa Ginoo mao nay silbing atong katuyuan man sa atong paganhin sa ato na lang gi-assume nga mao required nga atong kabuton kay di ta ka mao or makabot or di ta kasulod sa gingharian di ba di ta sa gingalian atong ipanganday kasud ta sa gingalian sa Ginoo kay ang opposite anang di ta mulab sa Ginoo sa atong neighbors kay sala man di ba so makasasala ta radang you shall not kill love man na wa tay love wa ta mulab sa neighbor natay pagbuhat nga uh, more or less nakapatay nila o nakadaot nila bisag bisag pagwa nato na yun nga physically patay sila matam committed murder pero natagi pagbuhat para mga mga produkto o mga pagkaon na nakasakit nila o tablara man ang nga ginay na ito patay sila mo niya po na siya Cab Cabo nabilong niya po na siya sa Yusan Latkil So importante importante ang love. Actually yun og um, ato dyan yung i bulangan og um, uh, ah, i i love mo jud no um, ah, tubag ni importante ba di ay magugmat sa Ginoo above all and our neighbor as ourselves kaya gisugo mo tanan no you shall love God above all and your neighbor as yourself Pangunta na, malubol, wag na. Importante, wag na siya. Murag, karon pa ko makapunta na na sa atong kagalingon ba. Worth doing ba na, nga na ba? Ah, worth doing ba na siya? Ah. Ah. nindot niya siya pero wala pa na itong matagaig time or enough time na ma magka-meditate ta ba or magka-reflect aning kasiyang na kay importante ba di ay uh, mo ni na kay importante ba di ay nga kanang may gugmata sa Ginoo above all and our neighbor as ourselves importante ba na worth doing man na siya worth spending our time or dedicating ourselves worth ba na siya nga atong ididikit atong kaulingon nga makabot ta anang klasiha nga ideal ideal na di ba na we love God above all with all our heart with all our soul um, with all as well as with all our might and we love our neighbor as much as we love ourselves Importante pala siya. Um, I think there is a urgent uh, need nga mag-spend ko og laing time nga tubagon dyan yung pila ka oras magsitag discuss kaning kasihan nga pangtana but here uh, okay lang siguro nga uh, akong tubag is importante kay og wala tay wala ta may gugma Ginoo ug sa tong isig ka creation philo creation ah, especially mga tao no wala tay kalipay wala tay yeah most dead ang, mag, pinaka saktong tubagan ni is kung dili ta ug wala ta may gugma sa Ginoo ug sa atong sikata ug sa tong kaulingon kay tulom na no God neighbor and self kung wala tay gugma wala ta kalipay kalipay baya ang atong gipangandoy o gi ipangita di ba So usa na sa dakong dakong tubag. Ang rason nganong nag-desire ta nga mahigugma ta sa atong Ginoo sa atong isip kaingon o sa atong kagalingon kay aron ta na ikalipay So that's why we have to love God above all and our neighbor as ourselves and we have the power kaning power nga number 4 chakra number 4 okay we have the power that's good news we are capable and able not just willing but we have the capability to love God above all with all our hearts with all our mind our soul and with all our might or body ang problema lang wa pa na ito nabuhat o makabot but as I said, we have the power. So, mo yung starting point ron. Kailangan makahibaw tangan doon na tayo kapability na. Wala mo sugo ang ginong nato nga love me above all and your neighbor as yourself na di ta kapabol. Wala tayo power. Gisugo tanya na kada usa tungod kay kada usa dunay built-in capability nga gibutang siya kanang chakra number 4 Okay? So, power number 5 ta, proceed. Unsam nang power number 5? Kuyaw ni. Kanang earnest ba? Power of earnest. Kay, kay ung imo ning i-combine sa power of will. Nga ang will gani, makumpleto na ito ni Mugtuma no. So, sa dugangan ni mo ng number 5 nga power, kanang power of earnest. Sigon sa akong nabasahan, itong anong nasabtan na ning klaseng power. Power arang arang ka-powerful ba earnest means more or duha ka meaning kanang sincere nang full you ha ah, full good pure you ka bas pure at least full 100% sincere but uh, its second meaning is tanang fervent nga ang ipasabot nga ever burning bitaw ja ang ang burning niya at magkwatag uh, ah, illustration physical nga illustration dili pareha ng candle nga ibutang nimo na sa gawas nga hangin nga mag flicker siya o mag fluctuate o mag flicker weak ba dili kun dili mas much more on kanang mitatag kayo nga biting kusuga bitaw para nang nasa welding machine naghaman ta naghaman na to ang kibalo no kita na na kanang grabe ka pusot-pusot nga kusuga yung kayo sa welding machine yun ana ang muna laming description sa power of earnest ever burning ever ever fervent fervor oh. dili weak dili flickering da meaning na is unstoppable o dili mamatay imagine ka imong gugma not just willing love kundi sincere si Jack Adjo pure di si Jack and dili mo fluctuate earnest si Jack the unstoppable no one can stop it So mayong nang giingon lang nga nay nagugma ka sa imong uh, ah, usa ka babae nga imong mga nga tabukon nimo ang pito ka ocean nanguyon nimo sa kahon nimo ang seven nga kinabugang mga bungtod para maabot ang ka sa iyang ipuy-an sa mining tanang obstacles ba imong ihardel kay ngano imong gugma mura og welding weld, kayo sa welding machine or kanang acetylene nga mao na og night term na nga sa mga kuan kanang nag-aso-aso gugmang nag-aso-aso gugmang <laughs> nag-aso-aso nga na mo na ating i-desire tanang klaseng gugma natin sa ating Ginoo sa ating isig ka location sa itong kaglingon sa atong wife ngana tanan ngana tanan wa tagdi na mas halili hasta sa mga babae sa itong kwan lain mga atong uh, ah, form sa itong gugma sa lain babae kung godly ta as ah, sister man sila sister or daughters sa mga gagmay ang mga batanon pero gana ang fervency fervor gugmang na aso sa itong wife po as with combined na sexual love sa itong wife na pa na itong gugma sa itong ginoo is more on itong gratitude o oh, respect ana praise appreciation obedience ana guilty ah, gumang nagasuasupod mauna kung doon na ka aning power of earnest na na malukitid sa aning ating kwan taruid trot trot Mm. katong power to love God above all ah, to love, oh, to love God above all and only herself diya man sa aning tungkol sa itong heart jud thymus gland na siya mga glands man ni eh. mga nakonected ni sila sa glands kanang endocrine glands ato mo produce mo ng hormone nga mo mo push mo make you capable ba na hormon lang mo di kay musugo kundi capable ka para parang peace hormone puno ka peace hormone bisa pag unsaon ni mo resist nga masuko ka o mag-goal ka basta peace hormone mauntang tanan ni mo goal kuyanap ng peace hormone nga na ba kasi ha oh, kaning power of earnest nga niya i-produce sa thyroid gland hormone isa magwa niya sa hormone di kay ngan ang ang spiritual magunisan pero mo mo mo physicalize ba as hormones so meaning i-appeal niya ang physical aspect nato di lang siya mapundo atong atong desires sa loves atong heart di sa pundo dito kung bukuha ni siya as energy physical log kanang oh physical energy kanang himuon jud nimo di ni nimo nakabunggan basta ma-hormonize na siya kanang kanang kanang earnest nimo ma, ma, mahimo ng hormones ja enough nga amount of hormones uh, earnest di ba base sa pagunsaon sa pa yung magsaon din na nimo mo mo reflect jud mo gwa jud nga earnest ka earnest mo lang mga glands ni mga glands mga hormones ni glands na nagproduce og hormones so meaning ang spiritual nga power sa Ginoo ming ming naog ming appeal ba gi appeal niya ang chemical ba ni biological o sa may tawag mo ni aspect basta kay may boundary na ba ni sa physical o spiritual kay sa aning hormone nga level basta nakita to nga ma physicalize is uh, di lang kay kun nga uh, purely spiritual so mao nang earnest unstoppable oh, unstoppable dili ma mapungan okay move ta sa power number 6 duha ni duha ni ang yang yang yang discussion power efficiency ni unya power pud katong tun tunod spiritual spiritual wisdom ni katong number 2 kay power to know the material creation man power to know master sa spiritual creation so kinalaman po itong uh, ah, physical creation pa, kinalaman dyan nga ma-master na to or kahibalo kita makasabuta sa physical creation kay lagi o farmer ka nga wa ka kaila og hibalo sa soil sa seeds how the seeds grow or germinate ano man nga bahin sa nature ba o mga dos and dons mga laws uh, dili ka epektibo dili ka masucceed as farmer kung farmer ka mao pa ari pod sa power number 6 nga tunod na spiritual manani kaning aspect nga mental o emotional mo ni mga spiritual plus katog yung real nga kanang spiritual creation nga nga naasa atong di, di nato makita nga spiritual nga kingdom apil ng mga angels kini kamao ta mo relate nila og mga demons o oh, kamao ta mo handle nila kay mga spiritual naman sila di ba importante kaadyo mas dako mo ang spiritual ah, ako akong i-share ninyo ang aram makaingon sa mga importante jud kaadyo ning maka-understand ta no sa spiritual kingdom o sa physical kingdom o physical creation. So ako i-share ninyo ang ang ang makita mga dako jud pag kinanglan o kuwang ko aron wag sige tagpan kamot nga mo increase yo atong knowledge no o understanding wisdom mo gani wala ka kasabot nila di ka mauhandle nila wa kay wisdom so atong i-differentiate sa or describe comparison ang duha ka kingdom physical kingdom meaning physical creation o spiritual kingdom spiritual creation sa Ginoo kanang heaven ba o kanang kingdom of God now mato ni Jesus as to size ha pag doon may idea on sa kadako ni silang duha nagko ni pulos ari tasugod sa cosmos or physical creation di nila ito tagog universe kay matod sa mga scientists ang universe gamay ra na siya daghang mga universes marag mao bagdaghang mga galaxies ba ang overall nga term is cosmos cosmos na matod sa Ginoo nga mo nagama nasa libro niya nga baga katong ahong gisigi og uh, ah, introduce og recommend kanang the great gospel according to Jesus Christ through John kasi John may ang idiktaran which is 3,000 uh, 7,500 pages 7,500 pages compared to the Bible nga 1,100 pages na so around 7 times ang kabagaon niya 1/7 ra ang Bible namato sa Ginoo diha niya gimension nga um, ang forma sa physical creation kung magtao nga nagbarog, hans, ang kamot na skilid, andin ang lutaw. Muna, yan gitawag ni siya cosmic man. Ang cosmos is in the shape of man. Muna gitawag niya og cosmic man. So meaning nasa sud ni cosmic man or cosmos ang tanang stars, tanang moons, tanang planets. Now, yung gimension diha nga ang mga stars nakibaron ta daghan kaadyo and according sa counting sa mga scientists ang latest count nila sa stars kay kasi game sa count ron kada ga man ang pag-count ang gidaghanon sa stars is ningabot ng ilang ihap og 2 quadrillions So from thousand, million, billion, trillion, quadrillions. So upat ka zero. Upat ka tag tulo ka zero. Upat ka tag 3 zeros. Mo na quadrillion, di ba? So two quadrillions arang naghana ka so. Arang naghana, naghana ka ng trillion. Kani is 2 quadrillions. Arang naghanang ka dyan ng stars na na. Karon, kada star bato sa itong ginoo and then na-confirm ni karon sa mga discoveries nga diin gitutok nila ang Hubble telescope and then karon lit di ang mas mas powerful nga telescope kining James Webb telescope kung ilang itutok og usa ka star ma, ma nila ang naday planets na-confirm ni sa giingon sa Ginoo sa libro niya nga ang uh, The Great spell kada star kuno na ay planets so in other words every star is a solar system like our sun kay our sun is a star na so it's a solar each star is a solar system so it means that each star has planets and many of these planets have moons So, kita na nato ang kapitong daghana. Ang latest count nila of the number of planets is 1 septillion. Parang daghana, 1 septillion. 7 3 zeros. 7 sets of 3 zeros. Manay septillion. 1 septillion na ilang count estimate man na or total count na may bagay na lang sila na makaihap sila ang mga planets so imagine that imagine na siya kung sa kadako si cosmic man or cosmos sa atong nahibawan sa atong ubos mubo nga mubo pangakibalo mga galaksis ng sulod daghan mga galaxies Or maybe mo na yung mga universes kanang galaxy mo ng mga universe so mini universes or galaxies mo na nagkumpos sa cosmic man now di lang nato kayo sa detalye pag uban basta at least doon natin idea karon nga aron nako ali si si physical creation now okay harita sa gingon sa Ginoo sa iyang description how big is the spiritual creation katong di ba kita ba dili matter naa buhi ni sila mas kuya pa kay dili mo maguba ang physical creation lawas sa tao kahoy namay end mamatay man uh, dugta man sa heaven or kingdom of God spiritual creation dili ma kuba dili madugta dili mamatay and then expanding so meaning dili ni nagpundo ang gidak expanding grabe mo ni ka takong kahibulungan sa nature sa tong Ginoo sa tong amahan expand ang ilang, ilang territory pero ang physical, pundo na siya. Naglihok, naglupad, naglutaw, pero uh, more or less pundo na siya. Wala mo nakuha na expand. Sa sulod na lang ingon nila, sa entis nga na nag, nag-move o nag, nag-expand nga galaxy. Pero ang iyang outer limit nga may shape sa sa ka, tao nga nabalog uh, fix na siya that's my understanding sa gingon sa Ginoo anyway ang aril ta sa gidak-on sa spiritual kingdom or yun, uh, ah, di, heaven no heaven spiritual uh, pwede ba ito tawag ng spiritual universe uh, spiritual kingdom kingdom of God na heaven unsa kadako Okay, ang gigamit sa Ginoo nga ah, paagi kay di man jud ma masabtan nato og mention siya og uh, unit para ng square kilometers kay di naman to masabtan tong pila na to ka sa mga tawag na anang laghanag adso iyang e, girisyon proportion iyang gisrink og dungan gisrink niya dungan ang spiritual kingdom ug ang physical uh, cosmos up to the point nga ang physical cosmos from its actual size ngadto sa mahimo siyang gidakon og usa lang ka usa na ka droplet to water sa kato sa tubig dungan ha dungan nga pag abi din soon sa gitakon ang kingdom of God spiritual kingdom ang heaven murag kadakon sa entire dagat ug ocean sa planet earth mana nga nakadakon ang variation proportion Mungutan na pila ka drops o puter na. Aron na ta, di na idea o pila ka cosmos, pisal cosmos, pila ka uh, cosmic man. Sa usa ka cup, daghan na kayo na siya nga drop, di ba? Daghan posible pang mambot o lungkapin pag 1,000 ba? so imagine pila ka cup ang tibok ocean ug dagat arang nga ka kadyo si cosmic man or si cosmos so meaning dako jud kadyo ang nga maunay atong sabton atong ilhon kay mabutang time na may prophecy nga makakonekta na makatabil na ta ma dunay kausaban sa atong physical body ana physical pa pero capable na ta nga di ta ma-destroy sa pwede na init kayo nga sun ma-increase ang atong pagkakublan pero di pa sa physical uh, existence ana pero one time will come nga ma-part na po ito sa spiritual kingdom. So, ang point na ko on is, gusto ko mahibaluta nga there, there is no reason why we should stop knowing and learning and developing wisdom. We have to keep on learning kay aran arang ah kayo ang kani lamang sa ning physical nga cosmos nga ato pang explore kay lagi alaw tas ginupuhon hapit na na makatravel ta interplanetary travel umadto po sa mga, mga stars yang i i-adjust ang atong kaligon sa atong lawas na di ta dali ma di, ta, di na ta ma matay or madaot kung kanta ng mga init ng mga adlaw. Um, so, kaning wisdom nga ikaunom ay, ka, ay kaunom nga power spiritual wisdom mo na ang gusto nahangusab nahangusabtan ninyo nga na um, diri sa physical kingdom o physical cosmos kaning ma-perceive na to nga mental bitaw sa tong mind o ma-perceive sa tong heart <clears throat> eh, dili na na member sa uh, strictly member sa physical creation more on sa kona at member na sa spiritual creation spiritual kingdom kay ang tao kay kwan man uh, tulong gud ta maupod sa mga animals o sa plants doon natay mental doon natay emotional doon na physical kaning mental o emotional sa spirit na siya ang atong body mo na atong itawag og physical pero amin ninyo ang meaning ng physical o kaning matter kaning material spirit iba yan amat ah, sa Ginoo spirit na nga na frozen or hardened or condensed spirit kaya po na sa una dyan muna sa pero pag na ay spirit ka makondense o maharden wala mahimong magula ang physical so meaning si cosmos si cosmic man was formerly or gikan sa spirit gikan sa spiritual so strictly speaking it means nga puno na ang memorya i-click para i-download linisin ng libre nga ads padayon nun kay kalisod tag kuha Okay, padayon ta. Ang sakto. <coughs> ang physical or matter so kini si cosmic man no o tanang mga stars niya planets moons o mga creation apilta animals humans plants tanan are ah, actually kaning physical part na to nga gitawag matter usually solid or liquid where formerly or we actually spirit pero ning condense or may harden or giharden or gidense gisolidify tinuon man na tinuon ma experiment na ron scientifically kay take the seed or fruits as an example matod sa mga scientists carbohydrates pa na ah. kanang kanang fruits da mga seeds and mo na atong gikaon di ba na imong lawas na to sa lawas na to so so kita kita po na kita po na so matod sa atong higuluan sa sa science is carbohydrates na siya napi uban ng mga elements pero ang main na is carbon, hydrogen, oxygen what is carbon? hangin what is hydrogen? hangin o gas what is uh, oxygen? magyapon hangin o gas so more on dili makita So mao siguro pasabot nga gikan sa gaseous or spiritual nga origin mahimong masolidify mo na gyud sino nga matter is hardened spirit or frozen spirit condensed spirit so kaning mga gaseous more on more on spiritual na isla nga, nga nature or part Ah. more on diya pa na sila dapat sa spirit. Oh, di ta kayo ka ka define sa boundary. Uh, ah, silang at least doon natin idea nga magkanang i-describe ni Jesus nga the spirit is like a wind. O oh, probably ang ibig niya is is the gaseous gaseous level, di ba? Gaseous state. Masunod na yung pasabot niya ang spirit is the gaseous state kana oxygen nga naa pa siya ang pagka gaseous state hangin pa siya wa pa siya ma-appeal ma-appeal ang carbohydrates di pa siya na-appeal sa sulin o kana mga oxide more liquid naman sila no? mga solid naman ang dapit mga ang oxygen na part na sa mga ubang elements o kanang oxygen ug hydrogen tipuon may water so visible siya ang ang liquid so before ana hydrogen oxygen gaseous pa I believe yung mga ay dapit sa uh, scientifically speaking ba I think scientifically uh, ah, described mana na mo pa spiritual nga state or uh, gaseous state so anyway basta kay gingon sa Ginoo nga um, ang matter gikan sa spirit o niya giharden o na solidify so mo ang gingon nga example is pag tipo sa carbon hydrogen oxygen himong carbohydrates pag tipo sa hydrogen oxygen nahimong water kita kay mao na tubig man ta mga pagkaon mo ta mga prutas mo ta di ba tong kikaon mga eh, kana pong seeds di ba carbohydrates of na <clears throat> so anyway um, mao na to no ang atong uh, ako gusto nga ma mahitabo na natong tanan is makarealize na arang kalapad kavast ang phys- physical cosmos si cosmic man vast na siya da vast na siyang daan pero mas vast pa gyud ang spiritual nga kingdom imagine ka og kung is si Cosmic Man into one drop of water si spiritual kingdom or ang kingdom sa itong ginoo itong amahan murag gidakon sa ocean dagat sa atong planeta pila man ka cosmic man pila man na ka cosmos pila man na ka dark supporter kating naghahanap ka doon mo nga the conclusion is keep your heart and mind excited and open kay ano daghan pa kay tagwa makatag ni okay bo mahabalo eh kay na may mga diferensya yun ani eh. as to the laws altas physical lang mandaan na may diferensya kay temperature lang mandaan ah. kay lain lang temperature ang ang Mercury nga duol kayo sa Sun o versus ni Pluto nga lang Neptune nga layo sa Sun lain man nag lows or malay na lalain natin obserbahan dapat kamauta nga ba so, meaning although na similarities pero daghan ka ayong mga varieties nga kailangan mo ni mukumpo sa atong knowledge sa atong atong sa, sulod sa atong mind o sa atong mga libro in short daghan pa kay tagwa makatun eh umahibalo eh of course natay i-confine sa sa mga basic nga knowledge kanang katong kanon na itong interact like what I said kung farmer ka i-confine i-prioritize ang knowledge nimo kabahin sa mga creation nga part sa imong pag-operate o pag-farming kada so dapat master ka sa characteristic about the soil, how the work, how the soil works, how the soil respond to what you do, what you should do to make the soil very cooperative, nga productive siya. Kana ba? So also with the seeds, with, with different insects, different plants, and different animals nga maapil sa farm. Oh, dako na na siyang uh, ah, kuhan ka ni dako na siyang uh, scope sa knowledge nga angay ni mo nga mauna og kay so wherever we are unsa tang field ma farmer ta or ma fisherman or ma engineer uh, mo na nga galikwa galikwa nga makamao ta sa atong linya and then expand so keep yourself your mind open your heart open kay tagahan pa kayo mga exciting things kung nagdamgo mo nga makatabil sa ta sa mga kanasuran mga tourist spots sa sa earth kay daghan matungwa ka kadto wa sige tagtan-aw sa kung tagtan-aw sa mga YouTube nga video pag yan daman na lang yung kagulingon kay aktual na ni Puhon nga travel. Dili lang dili sa kuli planet to planet, star to star ta. Muna isa sa blessings nga coming. So, kontahan na lang <laughs> yung mga kalisod, mga sakit, problema karon. Naguntahan na kay hapit na mabuhay time nga wa may makapugungan ni eh, kay atong amahan man nga plano ilang iyang gasa nato wa man siya may makapugong niya ani kay kanang atong nga sala og mga mga kahuyangon accepted na niya kay bawo man siya nga may tabo na nato tungod kay natay experience nga gi-experience nga makatabang nato po Iya yatang gialaw niya nga ma agian ning mga kalisod mga weaknesses mga sala pero after this iya tang i-restore mo na na mo dapat sugo na ta sugo na tag aware og share sa mga informasyon like bahin ning seven powers na to aron ma na ta for higher level of accomplishments at least ang atong gingon nga ang atong mga New Year's resolution dili ta mapabilin nga resolution atong sunod na po Christmas ug New Year mag-resolution na punta New Year i-repeat na to atong previous nga resolution or dunganga na to lubanguhon unya di ya pumutuman pang January 2 to December 24 or December 31 wa mutuman ya pun. so mana nga akong kisiyan ninyo ning seven powers na to kay aron makatutok na ta kung para nang yan doon na power to love God ha nga honestly speaking nga pa ko may mapagay sa Ginoo doon na power sa to love my fellow name my fellow human beings my fellow creation na ah. masama man eh uh, oh, tumag na is increase you do something para parang nag-earn ka kwarta o nahibaw ka nga power ang kwarta doon ay nagkagmahimang kwarta mm, manong naa makipang buhat nga madaghan ng kwarta nga na ba So next time, we have to know how to increase these powers. At least, this discussion is hopefully enough ni nga nag pa-realize na to paamgo na to nga doon ang taaning ito ka power next time we will spend time on God willing knowing how to increase the powers the seven powers Kaning 6 power, uh, mo na spiritual wisdom, da, ko po ni power of patience po ni. Kanang pitang, kung wala kay patience, buak, buto, bugto, failure na, o undang. Pero kung doon na kay power of patience, tungod lagi ka nakakita mo ka sa whole, whole picture ba? You, you have the capacity to for practical application no as an example you have the capacity to look at and consider the the perspective of others di na ka mahimo impatient da one-sided da ka so da ka kasuko capable ka of giving the other side the chance to be heard mo listen ka o kada parang benefit of the doubt nga ito give the person the benefit of the doubt na di ba mo expression nga meaning matag og chance nga iyang side i-consider nimo so kaning patience is uh, giving yourself to to know and to understand the side that the other side no? the others other people's uh, perspective uh, importante ni kayo di ba binag timpong na ilalis o na conflict importante kaso nga mosabot kaspikas side this is power kay kung kanilang ha power of patience lang mo functioning number 6 nga power as patience dako nag-add sa kausaban o improvement ang kalibutan first ang mga marriages and then ang family ang entire kalibutan ng mga nasod. Dako, dako jud kadto sa buta ka, ka kalahian. Dakog pagka-decrease ang mga kagubot og kanang mga body fix dito sa ambitions. Dako kadto pagka-reduce na dako kadto increase ang benefits. Increase in understanding, increase in forbearance, increase in long suffering, di ba? ano yung mga effect increase in forgiveness tingkad daming power of patience okay arita sa umano tong power number 6 arita sa power number 7 nga pinaka crown pinakakuyaw nga power sa atong na nato actually kining pito ka power maopen ni na sa Ginoo kay image man ta duplic, uh, duplicate man ta copy man ta niya replica man ta niya iya may original di ba naan mas grabe ni sa iya so kung ta makailata nato makailapon ta sa itong amahan in details na ba okay so tawen number 7. Kanang gitawag niya o gitawag ni Jesus nga meek, humility, meekness, humility, gentleness. Uh, maning tulog ka words nga gidescribe. Meek, humble, gentle, uh, pinalang compassionate na forgiving, merciful merc merciful uh, ah. mo mga words About kung unsang word datong gamiton nga mo cover and tanan nagamit ko compound word na mi humor mi mi humor mi is meekness you is humility me is mercy para makasana ko uh, ah, sabot o describe ang gidescribe sa Ginoo nga ah, power niya nga meek, humble o merciful so ako lang gi-combine nga Mi humor for meekness humility and merciful at least mo na mukaber sa aning mo describe sa aning kapitong ka power ang synonym sa ni kanang loving kindness, forgiving, forbearing, long suffering, uh, ah, compassionate. Mao ni kaning sa ato nga mga malumo ang kasing-kasing. Charity, di ba? Charitable. Charitable love. Mao ni pinakakuyaw niya nga batasan nga ano? Mao mong guning batasan nga uh, matistid sa puwen ka usa duha o pipila siya mga creation o pila ka ka billions pa ka ang iyang sa iyang mga creation ka kanang masipyat ba sa min sipyat ka nang matiwalag ba labi kay free will maguta ang mga creation kanang dunay time dunay tay right or capability o capacity nga o possibility nga matiwalag ba mo mahimo dag choices nga opposite so kanang ito rebellion no kasala ta kanay mga batasana nga may humor kaning meekness niya yang pagka merciful iyang pagkalabing kain maum gani mo mo mo mo parang ba giling mo mo tupong ba nga dili dili gid niya dili niya mapatay di niya wa siya capability mo mo mo destroy even the worst sa tanan ibutang ta si Lucifer ang pinaka worst sa tanan o nakabot og worst nga kondisyon di niya mahimo nga patyon di siya kahimo patay o in fact gani walay ang ngirang Ginoo towards Lucifer mo on kaguol o kaluoy siya so ang iyang pag bisag destructive si Lucifer gas ang iyang reaction na, na is anything nga ma-react na pero walay labot ang kanang desire nga patyo na si Lucifer uh, pwede man yan kay si Jagoy Creator dismantle na si Lucifer dugmukon niya si Lucifer o whatever ilison niya si Lucifer i-melt niya si Lucifer o totally nandiyan nga i, dismantle into different nga mga atoms o oh, nga na ito pagkasulti dili dili kapag walang ginawa na Iya kasing-kasing dili. In fact, we still need to hear or to read some account nga nasabko ang Ginoo ni Lucifer. Kay ari siya yang pagdeal niya ni Lucifer katong panahon ni Lot, ano Job ni Father Patriarch Job. Uh, makita na to how God dealt with Lucifer, di ba? Walay kasuko. Katupong pagkasalan ni Adam ug Eve, di ba? Diha si Lucifer adto. Wa di ka kita nga piting kanang Ginoo nga kana bang kanang ating gi-expect kita nga kay tungod kay makasala or si Lucifer mo nakaingon sa mga mga harm o mga damage sa Japan yung ating gituan nga may kaingon nga kasata Naghang na angin ba? Pero tanawa ang pagdil sa atong ginoo. Atong time nga nakasa sa adan og ibit Tatay adan og tatay sina na iba. Wala, walay, wala ang girang ginoo ba? That's uh, one of the proofs nga sa atong gingon karon kaniyang pagka merciful. O kaniyang klasihang kapatasan mo po naka-enable niya ga iyang i-repair iyang i-repair iyang perpikon sila super og tanan nga mga medyo murag gitaw na palpak kaya actually wa man ni mapalpak sila kita nga makasata wa ta mapalpak mura lang na palpak pero kanang iyang parts yang creation ang plano nga iyang i-allow gid mo kita kanang free choice i-allow kita nga maka suway sa maten sa mga opposite which is si Lucifer grabe na kazog experience niya na di ba sa opposite kita pod gialaw ta kay aron kana bitag word nga butag gamba meaning maka, makaalo kita ba uta jud ni eh. musambot kuno kagpili sa sa sa Ginoo sa mga virtues niya di ba kung makasuway ta og unsa di ang dili gugma di natagkam ta di ta maangay magtada ni so mobalik ta sa gugma gino sa sa birthday sa Ginoo nga bang gugma di ba bisag asa na eh, physical nga aspect para nang ngit-ngit og randag ngit-ngit versus color di ba ni man ta ka-appreciate kaadyo sa panindot sa color kung wa ta kaagig ngit-ngit or ka ka kanang pag-blind kita na or black musamot atong apresisyon hinoon musamot atong pagagadli or side sa Ginoo pag side ito sa Ginoo tanang mga virtues sa Ginoo beauty ana colors harmony ana kung makatilaw o patilawon pa sa opposite mo nga walay ang in reality day walay grads ang Ginoo kasilang Ginoo aning mga opposite nga apil ni siya sa siyang creation o plano pero may hate lang kita kaso kay matang result di ba mo na hate kita pa kaso ni mga butanga ni mga opposite pero doon ay purpose ni ngani ang kakuyaw sa mercy kanina number 7 nga power iyang gi embrace tanan gi embrace tanan everything we call uh, wrong, evil, or sin, apil ni. Apil ni, pero mo po pasabot nga hangtod-hangtod dataan ng mga negative. Doon ay certain time nga we need it. Kaya patakamawa patang katon. So, pa-experience yan, patana. So, part ni sa plano sa ginoo, part ni sa cast or character sa drama or sa experience dili dili dili nga Ginoo nga brutal ang Ginoo nga patson niya gubon niya ning mga negatiba mawala na ni si Jakong makuha na ta makalala na ta kaning batasan nga number 7 mo eh, kanang pinaka makatupeng ba o makasubra pa ni marabuan pang pinaka rebellious o pinaka worst kapag pagitabo o kanang gitaw no pinaka worst nga may tabo nga kot ankot pagkapalpak o nga naan to pag ano kang term pagkapalpak sa yang o pagkas swahil no sa yang creation pagkas pakiro pagka rebellious ka matukman marabuan pa ni sa tungod ni batasan mo na mo crown of God's character and seven traits Mao pre ate. Kuyaw kayo ni. Kay mao ta kuyaw. For example katong uh, experience sa Philippines katong first nga pag-approve sa death penalty ng primerong gi musugahan og death penalty is kato si Itchagaray nga nang lugos yang gamay nga uh, ah, maba, uh, ah, dalagita nga anak si Jam Tag yung o na, primero jud kinaunahan nga didit penalty unya nahog to jud nga akatong klasya nga kaso nga national sensation o sa pa daon nga patyon siya Natalie Weisman mana yang the sun stops stop tanan tanan ng mga kalihukan stop kayo nakatutok tanan sa television so hibalo gitan sa tabo kung gifil, tanang mga tao mingyong nga merisi that's what you deserve so marag being condemned no apil. ah, more or less no nga but do na jay uh, feeling ta nga oh, you deserve it nga you you merisi nang mingon no sekarang merisi ka na pero there was only one being in the whole universe or ano sa whole Philippines nga naghilak para sa iyang anak apara niya mao tong inahan inahan ani sa garay Well, everybody had no no tears, but more on mag-suspended bitaw o, o banto din nasuko jud no. Pero there was one only one being nga nagbaha ang luha. Nga na example na unsak kab magkabaha sa luha sa tangamahan para natang tanan apil ang pinaka-worst na tuntangan. Kay labaw pa man dyan kamang ang ginoo kaysa nanay itong tsagaray. Wala mga nanay na tanan. Eksperto sa example unsa ka labing atong amahan. Na lami ang matugkan nato ning iyang batasan gikan sa pimirong uh, kaning seven powers batasan po ni nature ba so katong primerong power hantod sa ikapitong power naa sa Ginoo ni naan ni nato so atong i-recap no i-enumerate power number one or chakra number one is power to love self dili against ang Ginoo paghigugma sa kalingon kung natay model nga being nga uh, perfect yang love yang self mao nang Ginoo sa amahan so we need to know how to love ourselves yang ano kasige tagtuo nga nigupan sa tugulingon o kato sitag murag murag feeling assured ta nga gigugma ginato ta pero tanawa kung mabot ang 40 o 50 na look back sa imong buhat dami resulta sa imong sakit mga negative sa imong physical mind mo or imong soul or imong relationships uh, ang pinakalami dyan nga example ka ng ni nimo ang inom ang daming resulta o sakit nimo o oh, gugma na ni gugma kasi mo lingon wala ta kahibalo pa pero naatay power di ay nga makamawala to appeal na itong second power nga power to know and understand the physical kingdom manay physical wisdom aron man sa paluta unsay di nato kanon unsay atong kanon unsay makaayo nato unsay di makaayo do you know nga matos ni Jesus nga kanang tanan nga gikan sa bato gimina mga mga minerals man no mga chemicals taon to chemicals lagi mong food additives dili na sakto gihimong part sa sa atong perfume nga atong ma-inhale so sa atong lawas so sa atong so sa atong brain o sa atong heart o sa atong body o makaon mainom ana di na mao di na wisdom ngano kanang sa bato mineral kingdom ba sa bato na sa limestone dapat diha gipriso ang daghang mga stubborn ang pinaka stubborn sa tanang fallen angels pero sa Lucifer ang bato labi ng kinagahi ang bato mo na giprisuhan nila so kung kuwaon na nato ato nang dugmukon minahon na himo na itong mga food additives kay namay namay na may ang color, na may kahumot, di ba? Parang mga food additives, mga colorings. Wapak ajo, color, lami ajo color, lami ajo baho, lami ajo taste. Kay nature man sa angel ba sila, full angel. Puli man lang kay na part nga toxic. Mo na ma-appeal og kaon na to. Dapat ipa-undergo pa ning photosynthesis. Kay kanang photosynthesis giyaba na sa Ginoo para i-purify ang mga chemicals nga gikan sa bato mahimong yuta ikan sa yuta musaka suyupin sa gamot musaka sa punuan sa tanom nganto sa sanga dahon i-photosynthesis mo katong iron katong magnesium potassium calcium di ba na gikan bato man na nga gikinanglan po nato <coughs> ma-purify sa ma-detoxify dia sa photosynthesis aron mahimong daytay ayon ang toxic nga ayon chemical nga ayon mahimong daytay tari ayon no, useful sa atong body <coughs> ang toxic nga calcium nga detoxify sa photosynthesis mahimong dietary calcium good for our health, di ba? Tanan, mag, ang magnesium mahimong dietary magnesium, ang chemical na potassium mahimong dietary potassium. Dietary means good for our consumption, good for our health, di ba? Pwede na sa atong diet, dietary. So, mao na. Uh, mao na, wisdom. So, number 3 nga power, gihang tag willing will, power to, be, to for our love for ourselves to be willing from from the start there is a heart then mind then words then action then deeds or practice mahimong way of life you know tag willing willing love for the self and then ang willing power po i-apply po na to sa atong love for God and neighbor person so power number three power of will persinta number four power to love God above all and our neighbor as ourselves as ourselves so mana kita na itong power number four to God uh, It's more on power to love His creation. Kay creator naman siya. Siya may God. Sa ato is power to love Him. Ang sa iya ha, kaning number 4 nga power is power to love His creation. Kay siya may creator niya. Atong power to love God, katong power number 1. Self ni John, di Power to God's power to love Himself. Okay na. Kaning number 5, katong Ernest, Ang grabe nga power, di ba? Earnest. So, Ernest, ipuno ni mo sa will, agabing kuyawa. Mano'y non unstoppable, no? Unstoppable na siya. And then, power number 6 is power efficiency. At the same time, spiritual wisdom, power to know the spiritual world. Which is arang naghanap ang klaseng knowledge ang gusto ng inyong acquire. Kadako kaso ang spiritual world. Okay, so Power number, last nga power, ang pinakakuyaw, humor power of meekness, humility, and mercy. Oh, atong pick up ni humility. Ang saka powerful ang humility. Kung gamitan nimo ang power of humility, bisag unsa pagkaka devil and yan, you deserve to be uh, so to speak, destroyed. No? Although the Egypt totally destroyed sa Ginoo, but to be put under severe nga uh, penalty aron makapakaton ka, no? makakaton ka. Pero dire sa, sa earth, appeal ng death, physical death, no? or physical illness kana appeal. Pero kung gamiton nimo ikaw ikaw, ikaw mo yung worst sinner, no? Ikaw mo yung worst sinner. Para kang Lucifer. Pagamitan niyo mong humility, nganong ma, maundang man nimo ang plano sa ginoong uh, i-subject ka og uh, ah, the condition of kanang itawag punishment or kanang death no alter physical nga nga aspect nganong ang humility may makastop sa uh, i i-inflict ng ta nga disaction nimo or penaltyhan nimo makapausog ka sa Ginoo ba makapausog ka siya plano or next move para nimo imbis kaming nanta nga para nang ituan sa Christian nga uh, ah, di penalty Ah, mamatay na ta kaya nagsala which is actually dili ta mamatay spiritually pero ating physical body mamatay and then spiritually mo suffer lang taog lain klaseng death kaya di man kita mamatay di man kita itugot sa ginoo mamatay ta spiritually so ang spiritual death kana lang mamatay mong joy puno kag mo mapuno kag opposite sa joy mamatay imong uh, lab mapuno kag upusit sa lab gana ba mamatay ro surprise na mana spiritual death so ang power sa humility maka maka-stop ana maka-prevent ana oh, meaning maka-prevent sa Ginoo or kinsa pa ng authority nga mo mo inflict ni wana ah, nga na so powerful ka jo gani describe sa Ginoo nga malagi na nga kung i-apply niya ang seven i-practice niya ang seven powers pagabot sa point nga grabe ka maot or deserving na nga gubon kay ugly na kayo ang imong creation Portungod sa imong 7th ikapito nga power or character or trait dili nimo gubuon more on di ka sa kan i-rehab mo or i-repair nimo hmm, imagine nga mag baon mo tunan sa kanyang balay ba pero you opt to repair it kaya doon na pa kayo nakita nga value maybe antique siya na pa siya nanay value nga na-serve siguro mo as nubanan kaya diha diha ka oh, nagpuyo malay na sa mga kanan sa ba o oh, katong pratong kanta sa Bisaya nga dito ko sa atong langkaw akong gisusi akong gitanaw abi ko ug nagubana nah, ito Pero yang natanaw nga, buhi pa ang lagkaw. Nga mo ito'y abutanan nila. So, maybe uh, ningadto na sila syudad, may prosper sila, na na nganak ba sila, nimo siyang happy family, and then namatay ang bana, and then siya na usang balik sa dito sa bukid ng lagkaw nga dito sila na namugna ilang kuma dito sila nakauyab maybe dito sila naguna og sex dito sila una nag-experience ng first day, days or years ilang kamiyon ano ba so i-preserve tungkol kay doon na pay value so nga na ang ginoo sentimental ba kay ang ginoo ang mga memories niya banato sa una sa wala pa ta niya i halaw nga more buildi or iabot ang tayo mga more buildi ta special moments pag ako niya nga man di kay ang tao ang being nga may kumaon iya mo yung i embrace og andumon ang mga memories kanindot iyang kalimutan ang mga bad so mao na nagpabilin nga nasa heart sa Ginoo nga bisan pa kag Lucifer ka o bisan pa ka og rebellious ka di na niya mo itakagbili ang iyang itakagbili katong mga special moments mga hanumanan man ang kanindot sa sa katao nga may kumaon kanang keep no records about wrong dili ang wrong mo yung duman ito ano no kundi ka itong mga nice memories manang mudaog jod love kong kirs yun mudaog jod ang mga hindi ito mo na ito ma-apply na Yarong ang mga relationship na to, itong mga friends, itong mga isuon, kanan, itong asawa, mga anak, mga special memories, man ako di ko, di na ba kumayo ano? Hindi ko maayo mo recall sa mga special memories. O siguro nga, di kayo ko perceive nila nga emotionally loving ba. Akong mind, akong ano na, concern ko kung ano na pero lupig ko sa uh, ang asawa o mga baji nga kanibang strength mo ni sa mga baji kanang emotional loving emotional emotional loving baka nang naging emotions ba mo ni kulang sa mga laki nga so ang strength sa laki mind man ang strength sa body heart hindi ka maagin sa ganun kung na na tinabangay ba learning learning from one another ba mutual learning so usad usad jud kuan kanang mo recall bilang how puno na ang memorya i-click para i-down hmm, kung po ng ad- advertisement method okay so hopefully uh, niangay mo sa akong gi-share nga ako ning nakatunan gikan sa atong Ginoo kanang libro o kanang mga kanpod ubang teaching sa ari sa Hin India baig chakra pero dili kayo dili kayo complete ari di ka mag-complete sa aming The Great Gospel o ubang mga libro nga gidictate sa Ginoo So that's why I encourage all of you, I recommend this book na na binawag gamay na mong panahon o pang naata sa katigongon doon mo chance especially during patong naging nga COVID nga lockdown nagag-time ta nga mo basa or mo naman po yung audio version niya matio na to gibasa ba nga libro mati ra ta pero na po actual nga textbook nga babasa na to So, ayaw sik sikin yung, panahon. Nabili na itong mga katuigan. Kantang napatay chance mga maka mag-grow spiritually. So, naagod gihapon ng mga barkada, sayo ng inom, na sharing siring pa. Maayo na ba? Hindi kaya lang ninyo nang makadaot ng mga inunon. Yeah, i-balance po. Pero ang nagkulang gud sa mga kalakinan ako nasabtan no isip ninyo igsuon nga ining brother ba ako na nasubahan ninyo is kulang mo og kuan time to spend to know our father to read books about him to read uh, his books uh, thankfully makapasigabo ko although di mo panghambog pero makapasigarbod jud ko nga moy akong gibuhat although maka learn to love man gyapon ta niya tunuhin gyapon sa practical thing experience sa mga gipangbuhat ng takanadlaw mugrong gyapon ta na so inyo po nang uh, nabuhat di ba ako lang is more on sa iyang mga libro naka ako ang gibasa so maybe makaingon ko nga tas taas ko na ilhan kaila ko niya more than you do or than, more than most of you do tungod sa libro niya o um, kanang experience pa na to experience sa kalag lang uh, ah, pamuyo uh, makadiscover kang uh, mauni siya sa mga butang uh, yang hinimo sa mga bulak sa mga process yan sa pagama ang prutas ano, yan sa pagama niyang tao na, yan sa niya pag-response sa itong mga pinanglan karadlaw itong mga yagungo mga problema yun sa niya pagtabang uh, ah, maka, maka, makadaran mo yapon tana one one kaning pagbasa sa libro sa ra guna kaway which is mo ni akong gi pasigalbo nga may akong nahimo na kamo moron moron sa daily living mo niya ako lang kasaway sa kasagaran is nanubra ang kanang barkadi barkadism walay time spend para pag-meditate, to know more God, na pagbasa sa iyong mga libro, mo na karon nakita sa mga laki, mga bana or mga amahan na dili mo kayo strong spiritually kay ang inyong knowledge more on material naman nga ang kalisod masubaan inyong inom maguba hinon ang seven chakra or seven character traits sa Ginoo. Kung mapalabian ang mga butang nga makadaot sa utok, makaot balance, labi ng drugas, no? o mga bisyo. Na. So, those are things nga i-kuha nyo, i-repair or correction namin. So, kaya mo focus na ta sa seven powers or seven traits or seven chakras mo balance mo gud mo balance man kay pananang mo learn ka to love yourself mo na power number one i-exercise ni mo ang to love yourself uh, meaning di na ka mo destroy sa imong kaugalingon di na ka mo inom o inunom ng kraot di na ka mo kaon o pagkaon yung kadaot sa imong lawas sa imong utok o sa imong imong heart diba mao na eh mo na may so meaning lami kayo o makibaw lagi taning seven powers and then makamaupot ta mo pa increase so sa atong discussion ron we have done the first step to know that we have the seven powers next time atong i-discuss ang proof nga naa ni nga naa ni which I can tell you right now ang short time lang briefly lang nga ah, naa jud kay gi-mention din nga mao ning kaning atong seven kaning atong seven primary glands sa inyong glands mao ni uh, naa din ang seven chakra o mao ni ang seven chakra kaning seven glands uh, ah, tagalan na to og uh, benefit without ang seven chakra na connect ani uh, so either maoning seven endocrine glands or naa na connect ani tapad ani pero daghang mga nag-observe ng tuon nga mao jud ning seven endocrine glands so, for example ang <coughs> excuse chakra number 4 which is power to love God and neighbor morning atong thymus gland so mao gyud ang gland kani kapat nga gland tungod gyud sa atong heart tungod sa atong heart katong power of uh, earnest katong atong thyroid gland kani sa atong throat So nga naman. So naa na existing din da may color gyud ani. Na ay color ang kaning seven chakras nata. Murag dots ni ba dots may kay mga dots pero grabe ka powerful. Nya ang iyang color is pito ka color Kanang naa sa uh, rainbow. So chakra 1 color red, chakra 2 color yellow, chakra 3 color orange chakra 4 color green chakra 5 color blue chakra 6 color indigo and chakra 7 color violet so naani na mo nga dili ta ngay mag-uol one sa makahay balota o makaprove ta nga ay may klaro ning pawira naani nag-exist niya built-in yun na to meaning built-in yun ang atong power to to love ourselves power to love God power to love neighbor power to be power to know the creation and acquire wisdom nga ma-effective ta pag deal with creation na katong power pod sa to know and how to deal with spiritual creation or the spiritual aspect of creation kanang mapersin na to sa mind o sa atong heart sa so mental and emotional things wala spiritual lapit then power to be forgiving merciful forbearing long-suffering nga lapsan pa na to ang tanan nga uh, rebellion or sala or wrong offenses na atong gisuffer so for example abusive kayo imong bana una kay power ng imong suffering kan receiving nga grabe kayo kay imong na-develop or imong na-acquire kay aware po ka nga nangayo kasi Ginoo dugang nga power mo mo reflect ni na grabe ka ka um, hawd o capable mo handle sa even the worst kind of all abuses sa imong bana pulitan antong nahili si ja na lumo si ja na na nakuha siya buutan siya ano so na conquer love conquers all di ba na conquer nimo mo pa lang sa Ginoo love conquers all in the end mo surrender in the sense nga mawa gyud ang pagka rebellious mabalik og kabutan magamgo mag mag uh, ah, mag repent pag hinulsol si Lucifer o ang tanan tanan tanan ang kasala mabuti ng time ah. it's just a matter of time diyan ginoo kay tag-iyaman sa eternal time di ba eternity awa na problema diyan he can be patient always wa may problema niya kay owner man siya sa eternal time di man siya mamatay di man po niya patyan niya mga anak abi sa pag apa na God has all the time and because of that di siya pa problema siya mga anak sayop ng gitudlo sa katoliko gumang religion nga he is grabe ka stress na sa kay one lifetime ay ang gihatag nato and then impierno dayon tao di ta kapasar ning atong this one lifetime katuo man tag kanirang one lifetime kay na ilad man ta nang gi-insert nila nga verse sa Hebreo kanang episode to the Hebrews nga it is enough for man to die at least once and then the judgment comes ato lang gi-interpret nga isa ra ka lifetime ta da kas arta mamatay so walay reincarnation pero actually ang na ang, usa sa flagship nga teaching sa Ginoo o ang gihimo no og doktrina pod truth ba usa sa flagship truth niya na mo jay ang gihimo karon ba gi, gi operate kanang pag-reincarnate na to pila naka gatos or thousands atong reincarnation kada usa na to karon kung makasab makasabot ta hibaw ta ani balik ning kaning bahin sa reincarnation we will realize and come to know jud nga gibuhat na sa Ginoo nga gipabalik-balik ta ni siya ngano aron naman sa pagmaster we, without his his pressure or kanang coercion kita jud ato jud kagulingan bang desire ba makamaster ta how to love Him above all with all our heart, with all our mind, with all our might or body and how to love our neighbor as ourselves kung di makamao ka ron ka rin kanison balik na pagka o diya siniguro dyan nga makamaster sa kamadugay gano for example there are 1,000 kaklase nga sitwasyon. Bigar, king, prince, wife, husband, fisherman, farmer, tanan-tanan, abot, abutan ta 1,000 ka kondisyon na. Unya, wa ka bigugma o di ka capable or wa ka ka-achieve og 100% nga love meaning empathy dili lang simpati kay ang simpati is less than 100% 100% less than 100% man ang simpati kaya may sympathize ko nimo uh, some, some degree na feel ka glad niya may feel feel ka pero wa gyud ka kakuha sa 100% na feeling kaya nga no wa man nimo ma-experience yan may kasi mong asawa nga ani I sympathize you sa imong gi-feel karon nga nag labor ka di ba birth pangs wala ni pero dili gid na mo total feeling din mo katong gi-feel siya sa imong wife kay di man ikaw mo na nga ang gusto Ginoo ang solution na is ipaikaw ikaw jud ikaw jud may experience na so in other words if you want to love to come to love 100% sa usa ka bigar you have to be a bigar at least once whole lifetime ba or part of a lifetime mabigar ka and if you want to love if you want to love fully a wife or your wife you have to be at least once in one lifetime ma-reincarnate ka as woman as wife nga na so empathy 100% dili sympathy kung one lifetime ka lang kung butang ka kayo pwede may sipatayos ka sa tanang nga sitwasyon tanang nga work supply, tanang tanan kondisyon tanan needs tanang makaluluoy bigar cripple buta bungol, amang, insipitize ka. So, wala ka ka 100% ng feel nila. Wala may empathy. Sa so, main to si og atong sakyan sakyan ng teaching sa Katoliko og mga presidente nga kausara ka ra nga lifetime imong kung makulang so labaw lang gugma sa imong Ginoo sa Ginoo dili with all your heart di ka kaapas na with all your mind di ka kaapas di ka di nimo makuha although gi gihimo ng posible niya na makuha nimo one lifetime pero it prove out nga wa na tumahimo ta sa tong weakness we need so many lifetime anton gyud nga maabot na to ang point nga out of our own jud nga nagkadugan nagkasaka nagka added up accumulate we come to a point nga we love God above all and with all our heart, God, and with all our soul or mind, and with all our might or body. Maabot kita na nga, dili di si Jamoy, di iya siya nag-work, ato jud on. Una nakalami jud ka jo. And it requires so many reincarnations. Mao po tong paglab sa tong filoman. Kaya kapag yung pag-love your neighbor, as yourself, so many kinds of neighbors man prostitute, criminal, kawatan, mangingilad, or how come you learn, how come you, how can you learn to love them? Ang tubag sa ginawa na is, you have to be one of them. You have to be a bigot, you have to be a prostitute, you have to be a killer at least once in your lifetime. So, gikinanglan dyan yung daghang reincarnation. Umaw na nagibat, mahalag di ka mutuo o reincarnation, basta kayo nahitabo na natin wala di kadyo na mo point di kadyo mo taga wa kayo effect ng pag-ignorante na to or pagdili pagtuo sa reincarnation kay kasigi tagrikan ay kanit natuman niya po ng tuyo sa Ginoo unya na po hon og taga naka we have our own time na maka-realize ta o maka sabot og mo ma-convince sa reincarnation hindi kayo na mo pinaka-necessary. Ang pinaka-necessary is iatag kita ang chance reincarnation after reincarnation meaning one lifetime after, after another lifetime and then another lifetime aron ma ma fully develop nato ang seven chakra seven seven traits seven power na atong gugma sa Ginoo we, we we we come to to love God above all with all our hearts, with all our mind, with all our our might. Ya katong kanyo ba power power 3 is willing kayo. Power 5 is earnest kadso. Ana ba? Atong love kan po abot sa katong number 7 bitaw nga very long suffering very merciful very compassionate malumo kayo very forbearing kinalamian nga gugma diha the wise kaadyo dili ma mailad wise kaadyo in all areas physically spiritually mentally emotionally tanan dili mailad dili matutyo asa ah, kangitana mao na siya so sunod lang po ng dugang natong mga uh, description o mga palawom ali at least this discussion is able to tell you during this very hour nga nakaduol ta sa midnight nga mo New Year's Day. So this is intended for this is as New Year's Day or New Year's Eve nga message para magamit ninyo sa coming year year 2023 ako ning uh, sa si dasa na ko ninyo ni ako i-share ninyo ni akong nahibaluan kasi din bunga sa akong pagpaningkamot pag search pero uh, above all dasa gina sa Ginoo uh, rea reality man eh tinood man dyan eh ah, assuming na lang anya lang na i-question ninyo basta kay assuming na uh, tinuod dyan eh meaning naa dyan may power seven powers nga ninyo ron which is unfortunately wa nila magamit kaadyo kay wa man makibaw nga naa para ko nag armas na kay armas di ay sa inyong balay ya gi i sulong mo o gi kuan mo wa magamit ang tanang anong wa magamit kay wa di ka kibalo na kay armas ibutan na nga sa imong let's say bana pitan ja karon lakaw yung bana wa ni mo magamit wa ka ka wa ni kay wa ka kabalo pareha ra po na para kwarta pod na day kwarta gibilin imong bana ng drawer karon hitabo nga nahutdan mo pagkaon ang mga anak for two days kasafir mo kagutom na, may baylo na lang mo wa mo kibal wa kabalo nga ah, naaday gibilin o nabilin o gibilin mo ba ng kwarta diha so gana ba so wa man nimo magamit o pwede do na tay 7 powers wa na to magamit kay wa ta kabalo nga naa di ay kung nagamit man kaning na unconsciously subconsciously pero di gid epektibo kayo lahi mo ning aware gyud ka nga naa ka na na imo kamo upo kamo gamit so aware una aron maka-decide ta og gamit or train sa atong lingon nga ma master ta ng mga gahuma pito ka gahom so ato ma-practice pito ka armas atong ma master ang armas di ba nga ba so next natong discussion is naa ba dyan eh. Nitatag, mga kay tag proof nga naa ba dyan akong ingon ninyo ron nga Seven Powers. Then after nga ma-prove na to, nga naa ni, ang next na police is, unsaon na to nga makamauta mo gamit. <clears throat> mo increase ba? Mo increase. Murag, sa na kwarta galing power ng kwarta, di ba? We can do many things with money. So, powerful ang kwarta. So, sa itong ibuhat, uh, aware ta nga powerful ang kwarta, kapabol ang kwarta, o uh, mapalit ang daghan or ma-produce or make things happen, di ba? Daghang may tabo, kung doon natin kwarta. So, mo nga, awa itong ibuhat eh. Almost entire life, uh, entire life na to, almost entire hours, entire time, every day, to asa ah, ko sa pag panaghan og kwarta mauna may tabo na to kung kay bawta nga power do na tay power og do tay capacity ba aning power to love ourselves and power to master the physical uh, creation nga makatabang ni natin nga mo abunda ta mo dato ta kay para lagi ginani mo nga ninyo nga kung makasabot ka sa imong specific nga field bisan farming sa sa farm ka mao ka dira di mga secrets knowledge kung makibaw ka na nila mo abundad ka dati ka ganahan mo mo increase imong power number 2 meaning power to know wisdom na o もう、マニカモチか。Diba? Para nang farming nga umamigo din nimo ang mga earthworms o kanang mga bakterya mugama ni sa daghang indot kadyo fertilizer ba uh, ah, mutabang ni nimo ba mutambok pa kayo ng suwel unsa kaning mga birds o na nimo mga insects di ka di ka mo emit or mo mo kagalis nga nga makasakit nila makadaot nila di ka mo mahadlok lang nimo may mo pang friend kanila ba may mo silang friends nimo ganahan sila man na sa imong umahan di ang boys na daan o mga insects Wa nay mo pugong mamukaon sa mga od na mga dangan, di ba? Mo healthy kayo imong mga mais, humay uban pang tanong kay di man mukutkot. Wa na may mukutkot. Dila man kanon. Oh. Ah, kay ang birds mo daghan na diha og maabugo nimo. Lisango nimo. Or alis ngaw nimo is negative. Ay, the more bird man ha. Ano ba so you have to know doon kay minimum at least minimum nga physical wisdom nga makapabunda nimo ang katungagin nga nga wisdom bahin sa how can we have range in due season how can we prevent nga ang katong gingon sa Ginoo warning sa Ginoo bitaw nga your sky will be like iron and your soil will be like bronze tungod ba na hawa na uwan uwaw ba murag gahi ba na usaon lagi usaon man nato nga to have rains in due season regular gud ang ang uwan the gentle o sufficient di ba blessings gina arrange arrange in due season o naam dete ifik ana dinam dete connection anang kasiyang blessing di man dyan nga automatic mo abot na to kinahanglan ta na mo emit og gentle nga uh, energy aron maka-create gentle nga temperature, cold temperature sa taas. aron mo mo kondensasyon, mo gama mag-uwan, mo gama clouds. Eh, di ba advantage na to na og kabalota. Blessing na to kaysa di gusto ana nga blessing nga pwede mulipay na ta kay na power na nga to create or yeah, kita kan ta power sa atong amahan nga to create that blessing and to ensure nga muraghan bagyo ng blessing nga di naghano na to ang atong gentleness di, gentle ta kayo di happy tanan walay gubot walay malito walay walay insulto walay mga insulto walay walay cruel daghang yung benefits ilang kayong usara ilang ka ng pagkaitong buwan basta pang relationship na to ma-improve lindot di ba para kinahang tag wisdom both physical or spiritual wisdom how to deal ba how to be in good relationship with how to become friends with with God with angels with even the demons without without following their temptation or Cappy Andersons. Pero kung mo relate nila, just like what God, how God treat Lucifer, atong atong mga basa diha sa Job o atong sa Eden sample so, nga so again I I hope uh, nakatabang ninyo ni eh. tagay time nga ma-review ninyo kung kailang reviewon papangati na do your own research do your, do your own research para chakra i-search kakuan mo mga information by chakra nakatong libro dyan nga mogi naghatag ng na nahuog the most understanding ang uban na lang nga informasyon mo'y nagdugang pod pero ang main yun karang libro ang baga nga libro sa Ginoo The Great Gospel according to Jesus Christ through John pero ang shorten yun ani nga ah, title sa original nga German mon ang language gamit ko nag-translate na in English ang sa German nga title katong short name nga title The Great Gospel Through John or The Great Gospel of John meaning through John na kay si John may gidiktaran pero that is the gospel according to Jesus Christ through John lang muna nga sa akong kuan akong edit ang title dyan nag nag upload ko maorgon mga libro hagapon wala i-change ang title lang para mas musaktog yun ba <laughs> so ang pinakasaktong title is The Great Gospel According to Jesus Christ kay ka Jesus Christ muna nga testimony or writing autobiography nga yang di diktar through John so the complete title is The Great Gospel According to Jesus Christ through John nanang nanang malibuwa kung ipang-upload po ng title titula adto ninyo na makita sa www.scribed.com scribed e c r i b d dili scribed nga nay e wala wala e scribed e c r i b d www.pdfcom. Hanap mo na sa www.pdfdrive pdfdrive.com Hanap mo na sa www.archive.org archive.org napay barang bitangana daghan ng mga mga websites nga ma-upload nimo ang mga libro ang problema lang kay nag-search kanang search engine para ng Google kung dili pabor sila sa imong mga uploads bisag sa PDF drive maglisod ka sa sugula papas na kaamgo nga the most valuable ni mga libro muna yung search pagwa sa search 1.5 million ang mga articles or mga location sa ni so meaning ka 1.5 million is ang ah, ni naa ma malukit so nag search nimo ay nag nimo scan nimo sa page 1 ngadto sa page 1020 lain nga mga kwan may ang libro may ang ana may ang sa title pero di pa o oh, dyan nga na ba depende sa ug so nam, nam ko nila depende sa dool sa luwag kaning mga mauna bitag search mugwa nag naghatag mo nagbayad mo sila <laughs> or so dool ni sila gisluwag eh. dool sa dughan ba ikaw nga pa, pa ma-realize na nga balabol ka sa imong article or imong video bintahan niyo sa YouTube kani mga video sa YouTube kay magula dyan ang pero i-prioritize dyan po na siya o nindot ang sa YouTube na binary search kay mugwa gid pero naa dyan free time na kanang ilang i-mark ng imong YouTube ilang i-delete or i-sensor katong mga during sa pag kuan sa uh, COVID diya pasipiat ang YouTube di pang sensor ang mga impormasyon nga importante kadyo nga makalikay unta ang mga tao nga di mabukunahan kay karang sagaran sa mga namatay ron bukunado man kaya ang bukuna lagi na ay radioactive nga mga aluminum, mga mga magnetic ba nga mga minerals nga kung naa na nimo musuyop ka og radiation gikan sa wifi tower mukusog ang imong kurente kurente man na di ba mo unay nakita sa doktor sa Germany nga gahimo gyud report nga iya gipang x-rayhan bitaw ang mga dugo kay gi-blood test man niya ang mga bagong kapabakuna kanang human nagpabakuna bakunado nga mga pasyente niya ba iya mga na-discover nga ang bakuna di ay na ay kagmay kadyong marbuk-buhok nga mga metals mag slabs ba kagmay kadyong mga slabs usalako pa na nga bispordos ng mga lumber ba pero gagmay ka dyan, di makita sa mata, sa microscope ra mga putahong gagmay ba mga aluminum gagmay mga bukbuhok lagi slab gagmay unya karon kay mo bira man to mo suyo man to og kuryente tradisyon gikan sa mga wifi o karon nakita niya proof after proof from one patient to another tanan basta naa na ang dugo ni anang ha pila na to ka hundreds yang pasyente kay ang gi ipang examine nga na mga dugo yang ipang blood test nakaron sa resulta nakita niya nga ang mga dugo ning gahi ning gahi kay tungod aning kuan puno na ang memorya i-click para i-download your data is exposed without a likod nahanap ko yung guwa na kwanto sige oh. <clears throat> yung gahi ang katong dugo nga naa naglibot sa atong mga gagmay slab gagmay mga buhok nga metal may una nga mugahi mo blood clot ba mo na nga daghang nga matay sa covid tibuklawas o daghang kasong mga apol mga blood clots tibuklawas tungkol to ng mga mga radioactive ng mga metals, magnetic metals. Hindi lang tagagbili na ba? Pero maoran nanaghan manong nanaghan ang mga matay ikan nga bakunado nga heart attack ang kaingon, stroke na kaingon. Ngano, mga blood clot man. Yung blood clot ang dapat sa heart, di, di nakakuha ng oxygen. Heart attack siya. ka oh, aristokrata sa daghang ka sa mga report bitaw bitaw ang mga bakuna nga daghang mga blood clot sa utok mauna siya so gana ba so anyway sige mao naman to uh, salamat sa pagpaminaw God bless and if you feel it um, mas nindot to share ninyo ni ato ang podcast karon so belated Merry Christmas and advance Happy New Year. A few years from now, my New Year na. So God bless and my best wishes to everyone, to all and every family sa Pilipinas o Nasuran. Uh, ah, Merry Happy New Year sa tanan. And my prayers and my love for all of you. Um, namaste.